Laganini, bauštelica. ponoći 11 je, a šta je drugo vrijeme nego za Lagalini Bauštelicu. E, e, studenti Filozofskog fakulteta posebno načulite uši. Večeras pričamo sa Teom Dimnjašević, e, predsjednicom Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Rijeci. Tea? Mirela. Dobro večer, Tea. Dobro večer. Evo ćeš nam reći za početak razlog zašto nam nisi mogla doći u studio. Pa evo razlog je što smo malo sudjelovali na jednom kvizu u Riveru, tako da evo malo smo kasnije završili sve pa nismo mogli sve prilagoditi vašem vremenu. E, kakav je bio ovaj plasman? Pa plasman je bio čak i bolje od očekivanog nakon što smo čuli neka pitanja, tako da smo zadovoljni. Dakle nije zadnje nego predzadnje. <laughs> Nije ni prezadnje nego bolje od polovice. Bravo, to je teško ovaj, u Riveru postići, tako da evo čestitke i tebi i ekipi na tome. Eto, hvala vam u ime cijele ekipe. Nema na čemu, e, ajmo se mi baciti na e, bauštelicu. E, zapravo zašto ovaj, razgovaramo s tobom, riječ je o natječaju Studentskog zbora Filozofskog fakulteta. Možeš nam malo ovaj, pojasniti zapravo o čemu je riječ? Pa da, evo, ne znam, otvorili smo natječaj uh, studentskog zbora Filozofskog fakulteta koji je namijenjen za naše studente, udruge, odnosno grupe studenata Filozofskog fakulteta u Rijeci. E, pokušavamo nekako potaknuti naše studente da projavljuju, odnosno provode određene projekte, a prvenstveno koji će biti nekako namijenjeni i studentskoj populaciji, a posebno na, na Filozofskom fakultetu studentskoj populaciji. E, zapravo kako je došlo do toga? Pa nekako nas je na to potaknuo i ovaj veći e, natječaj studentskog zbora sveučilišta u Rijeci. Mi nemamo tako velik fond s kojim raspolažemo, ali smo pokušali nekako se prilagoditi nekakvim potrebama, odnosno e, nekakvim idejama naših studenata, znači prvenstveno filozofskog fakulteta, odnosno na toj nekakvoj nižoj razini e, omogućiti studentima da prijavljuju možda nekakve manje projekte i, i svoje zamisle da provode. A otkud je financiran zapravo ovaj natječaj? Pa ovaj natječaj znači financiran iz našeg e, proračuna studentskog zbora e, filozofskog fakulteta. Odvojili smo nekakvih evo jednu trećinu našeg proračuna, znači 4000 kuna otprilike možda će biti i više ako bude potrebe za tim koji ćemo dodijeliti e, udrugama odnosno različitim prijavljenim projektima na taj naš natječaj koji traje evo još sutra do ponoći. Dobro, ima još vremena, još 24 pa- sata, stići će se nešto napisati. Pa tako, da, ne, nije ništa zahtjevno, tako da postoji obrazac koji se mora ispuniti, odnosno ništa predetaljno, jer ipak ne dodjeljujemo neke velike novce, ali ipak želimo nekakav okvirni plan e, ideja, odnosno njihovih zamisli vidjeti. Je li ovo prvi put da studentski zbor Filozofskog fakulteta organizira nešto ovako? Pa mislim bilo je prije nekakvih sličnih e, natječaja, ali ovo je sada u zadnjih par godina ajmo reći prvi put da se na ovakav način dodjeljuju sredstva. Prije smo išli više prema udrugama, sada smo se otvorili možda za nekakve grupe studenata ili studente pojedince naših, naših fakulteta. Ok, do sad eh, već si, eh, ajmo reći, dugo vremena na filozofskom fakultetu. Eh, možeš reći kakvi su zapravo studenti? Kakav je njihov interes? Jesu li aktivni, inertni i tako dalje? Pa uvijek postoji jedna grupa studenta koja možda vuče više od drugih i koja će se odazvati različitim nekakvim akcijama, projektima i koji će organizirati i provesti te projekte. A, tu veliku ulogu preuzimaju naše studentske udruge koje su aktivne na našem fakultetu, tako da se studenti kroz njih nekako ostvaruju i ostvaruju te nekakve svoje zamisli. A mislim uvijek može biti bolje i uvijek ima taj dio studenata koji su nekako pomalo inertni i ne pojavljuju se, odnosno ne sudjeluju u nekakvim projektima i događanjima na našem fakultetu, ali i općenito na sveučilištu. Lijepo si ovo rekla. E, zapravo, Filozofski fakultet broji deset službenih udruga. E, možeš li reći koje se, ajmo reći, stiču s nekakvom svojom aktivnošću, svojim e, događajima i svojim stvarima koje rade? Pa tako, ne znam, u, znači, tijekom niza godina posebno se istakli, ne znam, udruga studenta kroatistike diom, udruga studenta psihologa e, Sirius i udruga studenta povijesti Male, uz koje je to nedavno e, djelovala i bili su jako aktivni, provodili su ni, čitav niz projekata i nekakvih događanja tijekom cijele akademske godine a u zadnje vrijeme se evo stvarno moram pohvaliti aktivirala i udruga kulturalnih, e, studenata kulturalnih studija X, tako da su se i oni priključili s različitim nekakvim organizacijama i akcijama. E, projekt koji se ističe među morem e, projekata svih udruga, ima li možda neki koji onako se ističe sa svojim aktivnostima, ciljem i tako dalje? Pa sigurno su tu i diomove studentske konferencije, ali isto tako i međunarodna konferencija udruga studenata psihologije, znači psiri, e, spiri koja se e, događa znači, svake dvije godine se održava. Odlično, e, dakle na taj natječaj se zapravo mogu prijaviti nekakvi prijedlozi, imate li vi nekakvu viziju što ćete dobiti na natječaj, kakve prijave? Pa mislim da ćemo prvenstveno dobiti možda nekakve e, manje projekte, odnosno možda nekakve e, tribine, predavanja, jednodnevne simpozije, jer mislim da tu možemo uvelike pomoći e, da se takve stvari održe na našem fakultetu, odnosno da se otvore prema zajednici, ali prema drugim studentima. Odlično, nadamo se da će se to i ostvariti, da će se naši studenti filozofskog pokrenuti. I evo za kraj te razgovora, kakvi su planovi studentskog zbora filozofskog u sad nekakvih pa- narednih mjeseci? Pa evo ne znam do kraja ove akademske godine, u stvari do kraja nekakvog šestog, sedmog mjeseca planiramo održati nekoliko aktivnosti. E, naravno tu je možda najveći sada nam najviše vremena odlazi na aktivnosti za tjedan fakulteta koji će biti u petom mjesecu kada naš fakultet slavi 20 godina postojanja filozofskog, odnosno 40 godina pedagoškog fakulteta i tu planiramo organizirati i malo veći koncert za sve studente koji će biti pozvani i ulaz će biti slobodan, ali i nekakve manje aktivnosti tijekom cijelog tjedna kao što će biti kviz ili nekakve filmske večeri. A isto tako planiramo i u radu, što je izlaganje završnih radova naših e, studenata. Ovo mi zvuči odlično. E, ne dan fakulteta, nego tjedan fakulteta. Tko se s tim još može pohvaliti? Pa mislim da ne puno fakulteta, u stvari ne znam da li ima i jedan fakultet na sveučilištu u Rijeci koji će imati dane, odnosno tjedan fakulteta, tako da evo ovo je jedna novost, ali veselimo se tome. Ne znam da li toga ima u Hrvatskoj, tako da ćemo ovaj, e, istražiti pa vidjeti jesmo jedini u Rijeci, to jest u Hrvatskoj. E, to bi bilo super, pa se možemo onda i time pohvaliti ako smo jedini ili među rijetkima. Uz sve ovo ostalo što se radi, da se možete i s tim pohvaliti. Tako je, tako je. Ok, Teja, hvala ti. E, hvala ti na svim informacijama, hvala ti što si nam se javila. E, za kraj jedna glazbena želja. Mi smo ju već pripremili, ipak smo ovaj Teja i ja se čule prije ovog razgovora. Tako da, hoćeš ti Teja reći e, koja pjesma nam sad slijedi? Pa evo ja prepuštam ipak e, tebi da ti to u moje ime kažeš jer ne sumnjam u tvoj odabir, odnosno u naš dogovor. Odlično. E, evo za kraj ovog razgovora ide pjesma Trouble Mija Negovetić. Ovo je bila Teja Dimnjašević, e, predsjednica Studentskog zbora Filozofskog fakulteta. Teja, još jednom hvala ti i uživaj i naravno ostani uz Radio Sovu i Miju Negovetić.